بوك تو سكسن بير واحد وثمانون geçmiş zaman bir الماضي رقم واحد yazmak الكتابة O bir mektup yazmıştı. Ketebe hitaban. Ve o bir kart yazmıştı. Ve hiye ketebet bitaka. Okumak. Yakra'u. O bir dergi okumuştu. Kara'a mecelletin musavvara. Ve o bir kitap okumuştu وهي قرأت كتابا almak الأخذ o bir sigara almıştı أخذ سيجارة o bir parça çikolata almıştı أخذت قطعة شوكولاتة O sadık değil ama o sadıktı. لم يكن مخلصا لكنها كانت مخلصة. O tembel ama o çalışkandı. كان كسولا لأنها كانت نشيطة. O fakir ama o zengindi. وكان فقيرا لكنها كانت ثرية Onun parası yok, borçları vardı. لم يكن عنده مال فقط ديون Onun şansı yok, talihsizliği vardı. لم يكن mahzuz, bel menhus. Onun başarısı yok, başarısızlığı vardı. Lem yekun nacihan bel fâşilen. O memnun değil, hoşnutsuzdu. Lem yekun râziyen bel mutezemmiran. O mutlu değil, mutsuzdu. لم يكن سعيدا بل تعيسا. O sempatik değil, antisempatikti. لم يكن خفيف الظل بل ثقيل الظل. kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.